Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Թարգմանական արվեստը, որ մեզ հետ է մեր ոսկեղենիկ լեզվի գյուտից սկսած, զարգացման տարբեր փուլեր ու մակարդակներ է անցել։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը՝ «Ճանաչել զիմաստություն եւս խրատ, իմանալ զբանը սանջարո», «Ճանաչել իմաստությունը եւ խրատը, իմանալ հանճարի» խոսքերը ուղեցույց է նաեւ այսօր։ Բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը թարգմանիչ է եւ թարգմանում է հայերենից գերմաներեն։ Նա, որ գերմաներեն է թարգմանել Արցախցի հեղինակների մի շարք չափածո գործեր եւ ձեռնարկել է արձակ գործերի թարգմանության ծրագիր, այստեղ Արցախում էր նոեմբերի վերջին կազմակերպելու Կապույտը շոյում է մտքից թևերը գրքի շնորհանդեսը, հյուրընկալվել է բացվող ծրարների տաղավարում եւ վարքյաններ անց առաջարկում է մունք ընտրել մեր հարցազրույցը։ Ես Ագապե Մկրչյանն եմ, բնակվում եմ Գերմանիայում, թարգմանչուհի եմ, մանկավարժական աշխատանքս 33 տարի հետո ավարտել եմ, անցել եմ Թոշակի։ Ինչից ինչ է թարգման թարգմանում եմ հայերենից գերմաներեն, հայ գրականության որոշ նմուշներ թարգմանում եմ գերմաներեն, ասենք։ Իսկ մասնագիտության մանկավարժ եք։ Մասնագիտությամբ, այո, ես մանկավարժ եմ։ Երկու տարի սովորել եմ Երևանի Բրյուսով ինստիտուտում, այնուհետև այդ տարիներին կար ԳԴՀ-ի Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետության հետ ուսանողների փոխանակում 4 տարի սովորել եմ Յենայի Շիլերի անվան համալսարանում, վերադարձել եմ Հայաստան, 7 տարի ապրել եմ Հայաստանում, աշխատել եմ նաև գեղագիտական կենտրոնում Երևանի, բայց նորից Թբիլիսից հետո տեղափոխվել եմ արդեն Արեմեծյան Գերմանիա։ Բարև ձեզ Տիկին Ագապի։ Բարև ձեզ։ Շատ սիրուն, հրաշալի, իմաստուն, խորհրդավոր անունն եք Ագապի, այսինքն սեր, սիրո բոլոր դրսևորումները միաժամանակ։ Այո, այս ունի իր պատմությունը։ Խոսվեց այդ անհայտ հեղինակի գրած Ագապի վեպի մասին, ասեմ, որ ծնողներս երիտասարդ տարիներին կարդացել են այդ վեպը եւ որոշել են, եթե մենք ունենանք աղջիկ, նրա անունը դնելու ենք Ագապի եւ այդպես էլ արվել է։ Սա արդեն մի գեղարվեստական զգացողություն է, որ մարդուն անում է ձեզ հետ ծանոթանալիս, Ագապի անունը արտաբերելիս։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ագապի ստեղծագործում եք։ Այո, սկզբնական շրջանում ես երբ դեռ այստեղ էի, Երևանում էի հայրեն, բայց շատ կարճ ժամանակում երբ տեղափոխվեցի Արեմտյան Գերմանիա, տարիների ընթացքում իհարկե լեզվամտածողությունս հայրենը մի քիչ կաղեց, գերմաներեն եմ ստեղծագործում, ունեմ երկու հրատարակված գրքեր այնտեղ, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ եւ մասնակցել եմ ավելի քան 10 գերմանալեզու ժողովածուների։ Ուսումնայման թե թարգմանության։ Իմ ստեղծագործությունների մասին է խոսքը տիկին ակապի։ Մեր հաղորդաշարը կրում է բացվող ծրարներ վերնագիրը, խորագիրը, եւ կարծում եմ արդեն իսկ խոսում էի մասին, մեր հաղորդումը միջոց է զրուցակցի համար բացել իր ծրարը ունկնդրի համար։ Մեր կարծիքով ամեն մի ստեղծագործություն, ամեն մի հեղինակի մի բացիկ է, մի ծրար է, որ կարող ենք բացել մեր ունկնդրի համար։ Ինչ ծրար կբացեիք դուք Արցախցի ունկնդրի համար։ Արդյոք դա ձեր ստեղծագործությունից է, թե որևէ դասականի գործ է, հայ դասականների կամ գերմանացի, գերմանացի գերմանական դասականների։ Ես կընտրեի Պարուս Սևակին նրա բանաստեղծությունները, որոնց թարգմանության ժամանակ ես ավելի խորապես զգացի Պարուսեվակին ոչ թե ինչ որ մի հայ անհատ ստեղծագործողի, այլ նա խոսում է հայ ժողովրդի անունից, հոգուց եւ ոգուց։ Խնդրեմ, եւ որն է այդ բացիկը, այդ ծրարը, որ կբացեք, չգիտեմ, որ երրորդ անգամ։ Հարգելի Վարդուհի, ես ճիշտ է նշեցի, որ իմ սիրած բանաստեղծներից հատկապես Պարուսեվակը իր բանաստեղծություններով իմ հոգին երջանկացնում եւ հիացնում է, բայց քանի որ ես ինքս Արցախում եմ, ես կցանկանայի այսօր ընթերցել Բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանից հայերեն եւ գերմաներեն մի փոքրիկ քարյակ, որբիսի մեր ունկնդիրները կարողանան լսել, թե ինչպես է հնչում հայերեն բանաստեղծությունը գերմաներենով։ Սիրով համեցեք Տիկին Ագապե Կոմիտաս Հակոբյանին սիրում են Արցախում։ Փորձենք հասկանալ, թե նրա հայերեն գիրը ինչպես է թարգմանվել գերմաներեն։ մի օր կծրարես իմ վարկը որպես հիշողություն։ Ես չեմ լինի։ Ես ուրվականների ուղեկցությամբ կհասնեմ հրեշտակների մոտ։ Նրանք իմ մարմնից կառնեն ոգին ու ինձ կձեռնադրեն անդ երկրային առասպելների քահանա։ Ես կողջագուրվեմ իմ խորանի պատերի հետ ու կաղոթեմ այնտեղ ու կաղոթեմ։ Հետո իմ մարմինը որպես ընծա կառնեն աստվածները ու ինձ կկտակեն գահավիժման ընթացքին։ Իսկ այժմ գերմաներեն Eines Tages wirst du mein Verhalten eintüten als Erinnerung. Mich wird es nicht geben. Ich werde in Begleitung von Gespenstern bei den Engeln ankommen. Sie werden aus meinem Körper die Seele nehmen und mich zum Priester der Mythen des Jenseits weihen. Ich werde die Wände meines Alters umarmen und werde dort beten und beten. Dann werden die Götter meinen Körper als Gabe nehmen und mich dem freien Fall überlassen. Շնորհակալություն Տիկին Ագապե։ Ես իհարկե չգիտեմ գերմաներեն, բայց միայն այն հանգամանքը, որ Չարենցի, Տերյանի, Թումանյանի լեզվով գրված ստեղծագործությունը Արցախցու մեր շատ սիրելի կոմիտասի ստեղծագործությունը թարգմանել եք եւ այն հնչում է Գյոթեի, Հայնեի, Շիլլերի լեզվով, դրանից արդեն երջանկանալ կարելի է։ Շարունակենք մեր զրույցը, բնականաբար մեր զրույցը գրականության շուրջ է, արվեստի շուրջ է, մշակույթի շուրջ է։ Դուք գրում ներկայացնում եք եւ հայկական մշակույթը եւ նաեւ հանգամանքների բերումով գերմանական մշակույթը մշակութային երկվությունը պայքարի մեջ է ձեզ մոտ։ Արդեն իսկ այն փաստը, որ ես երկար տարիներ չեմ բնակվում իմ հայրենիքում, արդեն իսկ դա պայքար է ապրելով այնտեղ, հեռու լինելով հայրենիքից, ապրելով այլ մշակույթի շրջանակներում, այո, դա ոչ միայն պակար է, դու կիսված ես։ Քո մի կեսն է այնտեղ, մյուս կեսը միշտ փնտրում ես, կարոտում ես, երազում ես եւ ցավում ես։ Դուք թարգմանում եք Թարգմանությունը նույնպես արվեստ է եւ Աստվածաշնչի թարգմանությունը թարգմանությունների թագուհին է։ Ինչպես եք մոտենում թարգմանության արվեստին, թարգմանչական արվեստին։ Այո, շատ հետաքրքիր հարց է եւ կարեւոր։ Ես թարգմանության ժամանակ նախապես փորձում եմ իհարկե հնարավորին չափ չհեռանալ բնագրից։ Դա կարեւոր է, որպեսզի բնագրի շունչը չկորչի, բայց անշուշտ կան արտահայտություններ, կան բառեր, որոնք դու չես կարող գերմաներեն թարգմանել։ Այսինքն պետք է այստեղ սկսես քո ստեղծագործական քայլը, քո ջիղը։ Այսօրվա իսկ մեր բանաստեղծությունների մեջ, որտեղ օրինակ գրված էր շամ մասին, այնտեղ կա լակոտ բառ բառը, լակոտ բառը, ես մի քանի անգամ խնդիր եմ ունեցել նաև Թումանյանի հեքիաթներից մեկում, այդ բառի համն ու հոտը <laughs> դու չես կարող ոչ մի կերպ գերմաներեն թարգմանել, այսինքն ամեն անգամ դու պետքա մտածես, թե գերմանացին այդ իրավիճակում ինչ կասեր եւ ինչպես կմտածեր եւ իրավախություն պետք է ասեմ, որ դա ինձ համոզվել է եւ այս բանաստեղծություններից մեկի մեջ եւ Թումանյանի մոտ։ Այսինքն թարգմանությունը այո, իսկապես նաև ստեղծագործական իրավիճակ է եւ դա մի օրում չի սկսում եւ չի վերջանում, այսինքն ես գտնում եմ, որ թարգմանիչը ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է զարգանա, դες չի, որ ես թարգմանեցի, վերջ ավարտեցի։ Ես կարող այդ գիրքը թարգմանությունից մի քանի տարի հետո կարդամ եւ գտնեմ, որ ահա, ես կարել այսպես ասել, եւ դա բնական է։ Այսինքն թարգմանություն ասվածը նաեւ բառացի չէ, բառերի թարգմանությունը չէ, այստեղ բախվում ենք նաեւ մեկ այլ խնդրի, որ պետք է մատուցենք ոչ միայն բառերի թարգմանություն, այլ իմաստային, ոճական, որ ավելի խոր շերտ շտեր է պահանջում։ Անպայման բարերի թարգմանություն լոկ լինել չի կարող։ Դա բացառված է, որովհետև բնականաբար դու օգտվում ես այդ բարերից։ Երևի կան թարգմանիչներ, գուցե սկսնակ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ, որ ընտրում են շողշողում բարեր, սիրում բարեր, որպես զարդարանքներ լեզվական, բայց արդյունքում բարձում է, որ դրանք ամենևին էլ չարտահայտեցին այն իմաստ, այն ասելիքը, որը հեղինակն ունի, հեղինակն է արել։ Ես գիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք, իհարկե իմ արձակի թարգմանության դեպքում բարեբախտաբար եւ բանաստեղծությունների դեպքում նման հանդիպում չեմ ունեցել, այսինքն նման շողշողուն, ավելնորդ գուներ եւ այլն ճղճղուն չեմ ունեցել, բարեբախտաբար։ Եթե ունենայի, ես չգիտեի այսօր արդյոք պատրաստ կլինեի դա թարգմանել թե ոչ, որտեւ այդ ճղճղուն, այդ գունագեղը բարեր արտահայտություն նրանք փոխանցում ես օտար լեզուն, նրանք կորչում են, չկան։ Թարգմանության ժամանակ իհարկե շատ կարեւոր է թե ինչպես է թարգմանիչը տիրապետում թարգմանվելիք լեզվին, այսինքն ինչքան պրոֆեսիոնալ ձևով դու հսկում ես նույնիսկ գերմաներեն այս դեպքում։ Իհարկե պետք է նաև հայրենը հասկանաս։ Դու կարող ես հայրենը սխալ հասկանաս եւ թարգմանես սխալ։ Մեր գրականությունից որոշակի գործեր, որոնք թարգմանվել են գերմաներեն, որոնք անցել են իմ ձեռքի տակով, իհարկե խնդիրներ կան որոշակի թարգմանիչների մոտ։ Ես ամեն դեպքում փորձում եմ օգտվել իմ գերմաներենի այն 99% գիտելիքներ, չեմ ասում 100%։ Եթե որևէ մեկը այսօր 100% նույնիսկ մեր լեզվին չենք տիրապետում։ Այո, այդպես մեկ չէ, բայց նաև այսպեսի մեկ ուրիշը կա, ասենք լավ գերման գերմաներեն է խոսում։ Ինչ է նշանակում լավ գերմաներեն խոսել։ Երբ որ ինձ այդպես ասում են, ես ընդհատում եմ իրենց։ Ապելով 40 տարիներ Գերմանիայում, բնականաբար ես շատ լավ գիտեմ, ինչքան եմ դիապետում, բայց միաժամանակ շատ լավ գիտեմ նաև, թե կամ մի փոքրիկ շերտ, որ դա ես չեմ դիապետում, որովհետև դա դիապետել անհնար է։ Դու մայրենի լեզվի դիապետող չես, դա քո արյան մեջ չէ, ինչպես մեր հայերենում։ Այսինքն Տիկին Ագապե հասկացավ, որ գերմաներենն այդպես էլ ձեր մայրենի լեզուն չդարձավ։ Եվ կարծում եմ դա բնավ բնական է։ Գիտեք ինչ, մենք կարող ենք խոսել թե ինչ ենք հասկանում արյան լեզու հասկացողության մեջ, չէ՞։ Դա իմ արյան լեզուն չի, բնականաբար, բայց ասեմ նաև, որ ես գերմաներենով եմ մտածում, ընկալում, թարգմանությունները հայկական մեր գործերը ավելի շատ ես ընկալում եմ գերմաներեն երբեմն քան հայերեն։ Բնականաբար դա իմ մայրենի լեզուն չի, բայց այսօր առավել է քան իմ մայրենի լեզուն, ցավոք ինձ համար լեզուն օգտվելուց շատ ստեղծագործություններ կան, որ այնքան վարպետորեն են թարգմանվում, օրինակ Թումանյանի մի շարք ստեղծագործություններ, դուք լավ գիտեք դրանք, որոնք են, կամ ասենք Վագն Դավթյանը թարգմանեց եվրոպական մի շարք հեղինակների հրաշալի թարգմանություններ, որ գրեթե հավասար են բնագրին, բայց այնուամենայնիվ հեղինակի եսը խոսում է որքանով է ձեր եսը ձեր թարգմանությունների մեջ արտահայտված միայն ընկալման հետ է կապված եսական թարգմանությունը թե եսը պարզապես մի գործոն է ինչպես կյանքի բոլոր հանգամանքներում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներում նախ Թումանյանի թարգմանությունների մասին եթե թույլ գտաք իհարկե կասեի հետեւյալը երբ որ ես թարգմանում էի Թումանյանի հեքիաթները բնականաբար ես սկսեցի լավ ընթերցել ծանոթ պատահան Հապես Թումանյանի կյանքին կեսագրությանը եղատեսեղում Թումանյանի թանգանում եւ այլն հարցեր դրեցի ինչու որովհետեւ այդ ընթացքում բնականաբար ես շփվեցի նաեւ այն բանաստեղծությունների հետ որ ինքը կամ հեքիաթի հետ որ ինքը թարգմանել է ես չեմ կարող ասել արդյոք դա թարգմանություն է թե ոչ օրինակ ասենք այդ հեքիաթը ուլիկների չեմ հիշում վերնագիրը ինքը նա աղճատել է կներեք որ այդպես եմ ասում ես գրականագետ չեմ բայց երբ որ ես կարծում եմ գերմաներենում այդ հեքիաթը հեքիաթը բոլորովին այլ ընթացք ունի եւ ինքը մի քիչ կրճատել է։ Մենք այդ հեքիաթով ենք մեծացել, այսպես ասել։ Մյուս հեղինակի գործերին ես ծանոթ չեմ։ Եսի ներկայությունը թարգմանության ժամանակ արդեն իսկ այն փաստը, որ ես դիմում եմ թարգմանության, բնականաբար իմ մեջ խոսում է եսը, բայց այդ եսը չի կառավարում իմ միտքն ու հոգին այնքանով, որպեսզի ես կարողանամ ազդել այդ թարգմանվելի գործերի վրա։ Ես փորձում եմ բնագիրը հնարավորին չափ լավ ներկայացնել գերմանացուն ընդունելի հասկանալի լեզվով։ Տիկինակ լավ բերում։ Մենք սովորաբար թարգմանում ենք այլ լեզուներից հայերեն։ Քիչ են հայերենից այլ լեզուների թարգմանված մեր գրական գործերը, գեղարվեստական գործերը։ Այս ասպարեզում կարծում եմ շնորհակալ գործ է քանում, բայց նաև արդյոք հայը հայերենից գերմաներենի փոխադրման դեպքում նույն արդյունավետությունը կարող է լինել, ինչ որ գերմանացին, գերմանացի հայագետը, բանասերը հայերենից գերմաներեն թարգմանելու դեպքում սա կարծում եմ մի քիչ համարձակ մտահասակություն է, ընդվզում է։ Ես ես լրիվ հասկանում եմ, դա այդպես չէ, այսինքն Մկրտչյան Ագապինի, որը թարգմանում է, նա բնականաբար միշտ վերջում Այդ թարգմանությունը անցնում է նաև բանաստեղծ կամ գրող գերմանացու հոգով եւ ձեռքի տակ։ Դա այդպես է։ Ես որքան հիշում եմ, մեր հայ մեծերը, երբ որ իրեն գործեր են գրել, մշտապես ընթերցել են իրենց ընկերների համար։ Բնականաբար, այսինքն իմ թարգմանությունները, որոնք կատարվում են 98-97 կախված դրանից, ամեն դեպքում հայրենի լեզվի տիրապետողի հետ մենք անցնում ենք նրա պրիզմայով անպայման հայ իրականության մեջ կա արդյոք թարգմանիչների միություն, ընկերություն, որտեղ կարող են քննարկվել, շոշափվել խնդիրներ թարգմանությանը վերաբերող։ Նկատում եք Հայաստանում։ Հայաստանում կամ դրսում, որը կհավաքի մի հարկի տակ հայ թարգմանիչներին կամ օտարազգի թարգմանիչներին, որոնք հայրենից են թարգմանում։ Ես ինքս տեղյակ չեմ, չեմ կարող այդ հարցում որևէ բան ասել, տեղյակ եմ միայն, որ Երևանում Գյոթե ինստիտուտը տարին մեկ անգամ կամ անգամ, երկու տարին մեկ անգամ անցկացնում է թարգմանիչների սեմինար, այսինքն գալիս են Գերմանիայից մասնակիցներ եւ այստեղ Հայաստանից հայերից գերմաներեն եւ գերմաներենից հայերեն թարգմանիչներ։ Այդ սեմինարը ընթանում է մեկ շաբաթ եւ բավականին հետաքրքիր սեմինար է, այսինքն այնտեղ կա մի թարգմանչուհի բավականին հայտնի Գերմանիայից, որը գերմաներենից ռուսերեն է թարգմանում եւ նրանից մենք սովորում ենք, այսինքն անցկացնում է վարպետության դասեր։ Այլ կազմակերպություն կարծեմ չկա։ Տիկին Ագապի դուք թարգմանեցի գործիք նաև վերջին շրջանում Արցախցի ստեղծագործողների գործերից։ Սա նպատակ չէ, սա գաղափար չէ, սա հոգու պահանջ է, թերևս այդպես ասացիք շնորհանդեսին, որ ունեցաք Ստեփանակերտում։ Ասելիքը ո՞րն է։ Արդյոք կա հստակ լսարան, որի հետ աշխատելու եք այս ստեղծագործությունների միջոցով։ Եվ արդյոք կարծում եք, որ ազդեցություն կլինի։ Գիտեք, ինչ որ մի գաղափար պահանջ իրականացնելու համար պետք է ինչ որ մի ժամանակ եւ ինչ որ միտեղ սկսել, ինչ որ մի կերպ։ Ես գտնում եմ, որ դա սկիզբն է, լավ սկիզբն է։ Բնականաբար գիրքը չի մնալու միայն գրասեղանի վրա, վերադառնալով Գերմանիա արդեն կան շատ նախագծեր, որտեղ գիրքը ներկայացվելու է եւ հայ, եւ այնտեղ ծնված հայի, որը գերմաներեն միայն խոսում են, եւ գերմանացիների ընթերցողներին, որը լինելու է տարբեր քաղաքներում եւ ունենալու է տարբեր բնույթ։ Նայած թե այդ պահին հանդիսատեսը ինչպիսի հետաքրքրություն ունի։ Կարծում եմ, որ դա այնքան բանով կօգնի Արցախի ճանաչման մասին չի, այսինքն երկիրը ճանաչելու մասին, նման հանդիպումները, նման գրական երեկոները ունեն մի նպատակ իմ կողմից՝ Գերմանացի ընթերցողին ներկայացնել Արցախի ստեղծագործողներին եւ դրանով հանդերձ արթնացնել նրանց մեջ հետաքրությունը ընդհանրապես Արցախի ճակատագրի եւ Արցախի մասին։ Արցախը նրանք իհարկե բառը չգիտեն, նրանք ասում են Ղարաբաղ, Բերք Ղարաբաղ եւ դրանով ես ցանկանում նրանց մեջ արտնացնել ինչ որ մի հետաքրքրություն մտքրություն Արցախի մասին եւ գուցե ինչ որ տեղ նաեւ մեզ օգնելու, այսպես ասած, օգնել ես նկատի չունեմ ինչ որ ֆինանսական։ Ամեն դեպքում օրինակ տեղյակ լինեն իմանալ ճշմարտությունը։ Այսօր վերջնական նպատակը դա է, այսինքն ով ճշնամին եւ իմանան ինչու է այսքան պատերազմը եւ ինչու է Արցախ այսպիսի վիճակում։ Տիկին Ագապի մեկ այլ խնդիր է հայ-գերմանախոս լսարանը կամ խավը զանգվածը, այսինքն հայ է, բայց հայրեն չգիտե։ Կարծես թե նաեւ անհրաժեշտ է որ թեկուզ որպես գերմաներենով հայը կարողանա տեղյակ լինի հայկական մշակույթին։ Ճիշտ է, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Իհարկե մեզ մոտ պետքա շերտավորենք այդ հայ լինելու եւ հայրեն չխոսելու հանգամանքը, դրանք տարբեր են։ Մենք ունենք հայաստանցի ընտանիքներ, որտեղ ցավոք կան երեխաներ, ինչ-ինչ պատճառներով նրանք հայրեն չեն խոսում։ Բարդ երկրից Թուրքիայից ունենք, Պարսկաստանից, որոնց մոտ նման խնդիրներ կան։ Այո, դա նաեւ այդ նպատակն ունի, որ հենց մեր իսկ հայրենակիցներին կարողանանք իրենց լեզվով, գերմաներեն լեզվով ներկայացնել եւ ծանոթացնել մեր մշակույթին, Արցախի մշակույթին, այո։ Շնորհակալություն Տիկին Ագապի, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հաճելի հարցազրույցի համար հուսամ, որ մենք ամենահուշը տարի ու կես, երկու տարի հետո երկրորդ գրքով կհանդիպենք։ Սիրով ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հունվարի 19-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը թարգմանիչ Ագապի Մկրչյանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք